Jā, nu, mums Lietuvā visiem ir bijušas problēmas, bet nu, vienmēr var samakīt, ja uzzvan. Halo, halo, halo, cik? Ah, jā. Sanāk, sanāk. Lielceļš uz nekurienu dabūja proķi par ātrumu. Man tur iet no tauriņa par kāpu, no augšlējā kāpja, tad manās acīs neskaties. Tvēru visu to, kam virsū rakstīts klāt, neskaties. Neatrisināmais kubiks rubiks, zem tilta draugiem bļauj, kur ir burbiks, norīts gnomiks, tātad sižets kubriks, mīl mikroskopiski, bet izsmēj publiski, kad dziesmas raksts, tad lietas līst, tad biedz lietējam lievenī. Mēs tie vispilnākie ar liekulī, pilnāk par pilnā pietur drīz atcēlu liturģiju. Ak, nē, man pazuda ceļš, literāši visur ir un pamuka teļš. Zin, šitā disciplīna man svarīga sev, bāri mani izkritīt, man pazuda ceļš, laiks bazuku ņemt, jo... Bada bumbrieziens, nelokām sapņu no armatūras pieņem bankāra maska nav pārāk grūti ieskriet bildi par nopietnu. Tālāk lūdzu smieties, karstā kaste apmaldos pie karavāna viestiem, tiesā bļauju galvārdu. Jo gala galā pietiek sirdī trūks vietas, kā barbārā iespiež nodzerties un skābekli šim balagānam piegriezt. Ir lietas, kuras darīt liekas glumi, kā dresēt suni. Par ko gan es varu zināt, man nemaz suņa nav. Wow! Pietiek atpakaļ pie lietas, un es tveru rokās pilsvālu, lai pavadītu dienu. Yeah. Šoreiz bija mīķā viens es, ar pantiem stādos priekšā mierīgs un bez spriedzes. Vēl joprojām tā joprojām, tepat tas pats vecais valds, kuram patīk rakstīt un ar rindām iemest. Ne sev, ne sev, ne dzirdīšai, ne tā noldam. Visas rindas manas rakonāms, lai tu saprot mani, padod daudz. Tā lai neslāpst, stāstot gar. Jau, tu panāc, šu, klausies tagad kā vārdus ritmā, tur, ev, tu panāc, šu, klausies tagad kas vārdus ritmā, tur, čuks. Tur, tur, tur, yeah. Izveļos no midzeņa, tvēru cigareti. Spiež grīdā zeķis, novērtējot savu pleķi. Noskaņojums skaņai un harmonijā līdz spin vārdu pink, saka, lai tas vēlāk varu nest. Es varu stundām un stundām vien, neapstājoties, tikai miķī blies. Jā, es varu aizvērties, bet ne tad, kad liec, jo man stūrgalvība rakstīts punā uz piers. Un šitā lieta manā hausā ir miers. Kaut karuseļiem pieķēries, par to īstenību spriež. Bet īstenībā sviedz, jo man dabīgais ir prieks. Discovery Channel tāds tā vismaz saka biedri. Sajūt progresu, noticinu sviedri Nomet pāris rindas, jo mani noslapēt neviens nevar Es tikai bliežu atkal ar visu garu, ar visu miesas Un man ir labi ar pilnu par Un cik vien var paties, lai skan Lai skan, lai skan, lai skan, lai skan. Lai skan.